illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีก็กรันแล เสรพรามได้มีความดำริว่า พระสมณโคดม ทรงประกอบด้วยมหาปุริสะสามสองประการ บริบูรณ์ไม่บกพร่อง แต่เรายังไม่ทราบชัดว่า พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ และเราได้สดับเรื่องนี้มา แต่สำนักปรามทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้แก่ผู้เฒ่า เป็นผู้ใหญ่ เป็นอาจารย์ และปรมาจารย์กล่าวกันว่า ท่านที่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมแสดงพระองค์ให้ปรากฏ ในเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งกล่าวพระคุณของพระองค์ อย่ากระนั้นเลย เราพึงชมเชยพระโคดมเฉพาะพระพักด้วยคาถาอันสมควรเถิด Then the Brahmin Sela thought, This recluse Gautama is endowed with the thirty-two marks of a great man. They are complete, not incomplete. But I do not know whether he is a Buddha or not. However, I have heard from elder-aged Brahmins who speak accordingly to the lineage of teachers that those who are the accomplished ones, fully enlightened ones, reveal themselves as such when their praise is spoken. Suppose extolled the recluse Gautama to his face with fitting stanza. ในลำดับนั้นแลเสรพราม ได้ชมเชยพระผู้มีพระภาค เฉพาะพระพักด้วยคาถาอันสมควรว่า พระผู้มีพระภาคทรงมีพระกายบริบูรณ์ มีพระรัศมี รุ่งเรืองงาม มีพระชาติดี ผู้ได้เห็นแม้นานก็ไม่รู้อิ่ม มีพระชวีวันดังทองคำมีพระทาตะขาวสะอาด มีพระวิริยภาพ มหาปุริสลักษณะ อันเป็นเครื่องแตกต่างจากสามัญชนมีอยู่ในพระกายของพระองค์ ผู้เป็นนรสุชาติครบถ้วน พระองค์มีพระเนตรผ่องใสมีพระพักงาม มีพระกายตรงดังกายพรม มีสง่าในท่ามกลางหมู่สมณะ เหมือนพระอาทิตย์ไพโรจฉะนั้น พระองค์เป็นภิกษุงามน่าชม มีพระตจะดังไล้ทาด้วยทองคำ พระองค์มีคุณสมบัติอันสูงสุดอย่างนี้ จะต้องการอะไรด้วยความเป็นสมณะพระองค์ควรจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้ประเสริฐเป็นใหญ่ในแผ่นดิน มีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงชนะวิเศษ เป็นใหญ่ในจมูทวีปกษัตริย์ทั้งหลายผู้เป็นพระราชามหาศาลทรงเป็นผู้ติดตามพระองค์ ข้าแต่พระโคดม ขอเชิญพระองค์ทรงครองราชสมบัติเป็นราชาธิราชจอมมนุษย์เถิด Then Sela Brahmin extolled the blessed one to his face with fitting stanzas. O perfect in body, well flavored, well fashioned, and lovely to behold. O oh, blessed one, golden in your color, and white your teeth. You are strong. The features are seen one and all, that distinguish a man as well born. They are all to be found on your body. These marks that reveal a great man, with eyes clear with countenance bright, majestic, erect as a frame, in the midst of the body of recluses. You shine like like the blazing sun, a piku so lovely to look on, with skin of so golden a sheen, the beauty so rare. Why should you be content with the life of a recluse. You are fit to be a king, a lord of chariots, a monarch who makes the wheel turn, a victor of all the four quarters, the lord of the Jambu Devipa Grove, with warrior and great prince, all devoted to your service. O Gautama, you should reign as ruler of men, king above all kings. ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบ ด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่า ดูก่อนเจลพราม เราเป็นพระราชา เป็นพระราชาโดยธรรม ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เราประกาศธรรมจักอันเป็นจักที่ใครๆ ประกาศไม่ได้ I already a king, O Sela. The blessed one replied, I am supreme king of the Dhamma. By means of the Dhamma, I turn the wheel, the wheel that none can stop. ข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญ พระองค์ทรงปฏิญญาว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะ และตรัสว่าเป็นธรรมราชา ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า ทรงประกาศธรรมจักดังนี้ ใครหนอเป็นเสนาบดีของพระองค์ เป็นสาวกผู้อำนวยการของพระศาสดา ใครหนอประกาศธรรมจักตามที่พระองค์ทรงประกาศนี้ได้แล้ว You claim full enlightenment the Brahmin Sela said You tell me O Gautama I am supreme king of the Dhamma by means of the Dhamma I turn the wheel. Who is your general that disciplined? Who follows the master's own way? Who is it who helps you to turn the wheel of Dhamma set in motion by you? เสละธรรมจักอันไม่มีจากอื่นยิ่งกว่า เป็นจากที่เราประกาศแล้วสารีบุตร ผู้เกิดตามตถาคตย่อมประกาศตามได้ ดูก่อนพราหมณ์ สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง เรารู้ยิ่งแล้ว สิ่งที่ควรเจริญ เราเจริญแล้ว สิ่งที่ควรละเราละได้แล้ว เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าดูก่อนพราหมณ์ท่านจงกำจัดความสงสัยในเราเสีย จงน้อมใจเชื่อเถิด การได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองๆเป็นการยาก ความปรากฏแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนืองๆเป็นการหาได้ยากในโลกแลดูก่อนปรามเราเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผู้เชื่อลูกศร ไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่า เป็นผู้ประเสริฐ ไม่มีใครเปรียบ ย่ำยีเสียซึ่งมาร และเสนาแห่งมาร ทำข้าศึกทั้งปวงให้อยู่ ใน อำนาจ ไม่มีภัยแต่ที่ ไหนๆบันเทิงใจอยู่ The will set in motion by me, the blessed one replied. That same supreme will of Dhamma, Sariputta, the Tathagata's son, helps me in turning the wheel. What must be known is directly known. What must be developed has been developed. What must be abandoned has been abandoned. Therefore, Brahmin, I am a Buddha. So put away all your doubts about me, and let resolution take their place. For it is always hard to gain sight of the enlightened ones. I am the one whose presence in the world is very rarely come upon. I am the fully enlightened one. I, O Brahmin, am the supreme physician. I am the holy one, without an equal, who has crushed all Mara's teeming orders, having defeated all my enemies I rejoice free from fear ในที่นั้นเจรบรามได้กล่าวกับมานพทั้งหลายว่า ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายจงใคร่กรวนธรรมานี้ ตามที่พระผู้มีพระภาค ผู้มีจักสุตรัสอยู่ พระผู้มีพระภาค เป็นผู้เชื่อลูกศร เป็นพระมหาวีระ ดังราชสีบรรลืออยู่ในป่าฉะนั้น ไรเล่าแม้เกิดในสกุลต่ำได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้ประเสริฐ ไม่มีใครเทียบ ทรงย่ำยีเสียซึ่งมารและเสนามารจะไม่พึงเลื่อมใส ผู้ใดปรารถนาเชิญผู้นั้นตามเรา ส่วนผู้ใดไม่ปรารถนาเชิญผู้นั้นอยู่เถิดเราจะบวชในสำนักพระผู้มีพระภาค ผู้มีพระปัญญาอันประเสริฐนี้ ในที่นั้นมานพได้กล่าวกับท่านเสลปรามว่า ถ้าท่านผู้เจริญชอบใจคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างนี้ แม้ข้าพเจ้าทั้งหลายก็จะบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาอันประเสริฐดังนี้ or sirs, hear this, hear what he says. The man of vision, the physician the mighty hero who roars like a lion in the forest, who even though of outcast birth, who not believe him when he saw that he is the Holy One without an equal, who has crushed all Mara's teeming horrors, Now let him follow me, who wants, and who wants not, let him depart for I go forth under him, the man of lofty wisdom. O sir, if you now approve the teaching of the enlightened one, we too will go forth under him, this man of lofty wisdom. ในที่นั้นพรามทั้งสามร้อยคนนั้น ก็พากันประนอมอัญชลี ทูลขอเป็นประชา ในสำนักของพระผู้มีพระภาค ในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่า พระมาจารย์อันเรากล่าวดีแล้ว อันผู้ปฏิบัติจะบึงเห็นเอง ไม่ประกอบด้วยการ เป็นเหตุทำให้บรรพชาของผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่ไม่เป็นโมฆะเสรปรามพร้อมตั้งบริษัทได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้ว There are 300 Brahmins here who will uplift the hands broad, O man, we live the holy life under you, O blessed one. Then the Buddha replied, The holy life is well proclaimed, O Sela, to be seen here and not delayed. One who trains with diligence will find a fruitful going forth. Then the Brahmin Sela and his assembly received the going forth under the blessed one, and they received the full admission. รนั้นแหละเกณียชลินจึงได้จัดแจงอาหารและโภชนะอย่างประณีตในอาสมของตนตลอดราตรีนั้นแล้ว ใช้ให้คนไปกราบทูลเวลาพัดกับพระผู้มีพระภาคว่า ถึงเวลาแล้วพระทหารสำเร็จแล้ว ในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองสบง ถือบาตรจีวร เสด็จไปยังอาสมของเกณยชลิน ประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดไว้ถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เกณยชลินได้ ประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้อิ่มหนำเพียงพอด้วยอาหารและโภชนะอันประณีตด้วยมือของตน เมื่อพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้ว จึงได้กล่าวอนุโมทนาคาถา กับเกณียสลินอย่างนี้ว่า ยันทั้งหลายมีการบูชาไฟเป็นประมุขคำพีสาริติศาสตร์เป็นประมุขแห่งกัมบีฉัน พระราชาเป็นประมุขของมนุษย์ทั้งหลายสาครเป็นประมุขแห่งแม่น้ำทั้งหลาย ดวงจันทร์เป็นประมุขของดวงดาวทั้งหลายดวงอาทิตย์เป็นประมุขของความร้อน พระสงฆ์เป็นประมุข ของผู้หวังบูชาอยู่ เมื่อพระผู้มีพระภาค ตรัสอนุโมกตานี้แล้วก็เสด็จลุกจากอาสนะหลีกไป Then when the night had ended the matted hair ascetic Genya had good food of various kinds prepared in his own hermitage and had the time announced to the blessed one It is time. The meal is ready. Then it being morning, the blessed one raised and taking his bowl and other robe, he went with the sangha of pickles to the hermitage of the Meditaire ascetic Kenya, and sat down on the seat made ready. Then with his own hands, the Meditaire ascetic Kenya served and satisfied the Sangha of pickles, headed by the Buddha, with various kinds of good food. When the blessed one has eaten and had put his bowl aside, the matter has ascetic Kenya took a lower seat, sat down one side. Thereupon the blessed one gave him his blessing with these stanzas. Burnt offering are the glory of fires. Savitri, the glory of Vedic hymns. Glory of human beings, a king. Glory of flowing rivers, the sea. The moon is the glory of the stars. The sun is the glory of all that shine. Merit is the glory of all who aspire, the sangha, the glory of those who gives. When the blessed one has given his blessing with these stanzas, he rose from his seat and departed. ก็ในครั้งนั้น มีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยว ไม่นานนักก็ได้กระทำที่สุด แห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ที่กลุ่มทั้งหลาย ผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบต้องการนั้น ด้วยปัญญายิ่งเอง ในปัจจุบันนี้ เข้าถึงแล้วแลอยู่ รู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่ต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกก็ท่านพระเสละพร้อมทั้งบริษัทได้เป็นพระอรันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรันต์ทั้งหลายในโลก Then not long after their full admission, dwelling alone, withdrawn, diligent, ardent, and resolute, the venerable Sela and his assembly by realizing for themselves, with direct knowledge, here now, entered upon, and abided in the supreme goal of the holy life, for the sake of which clansmen rightly go forth from the home life into homelessness. They directly knew birth is destroyed. The holy life has been lived. What had to be done has been done, there is no more coming to any state of being. And the venerable Sela, together with his assembly, became arahants. ครั้งนั้น ท่านพระเสระ พร้อมทั้งบริษัท ได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคโอมผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งน้ำมมันจลี และได้กราบทูลด้วยคาถาว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้มีพระจักสุนับแต่วันที่ข้าพระองค์ทั้งหลาย ได้ถึงพระองค์เป็นสรณะเป็นวันที่ 8 เช้านี้แล้ว ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นผู้พระองค์ทรงฝึกแล้ว ในคำสั่งสอนของพระองค์โดยเจ็ดราตรี พระองค์เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระศาสดา เป็นมนุษย์ผู้ครอบงำมานทรงเป็นผู้ฉลาดในอนุสัย ทรงข้ามได้เองแล้ว ทรงยังหมู่สัตว์นี้ให้ข้ามได้ด้วย พระองค์ทรงก้าวล่วงอุปธิทั้งหลายแล้ว ทรงทำลายอาสวะทั้งหลายแล้ว ไม่ทรงยึดมั่นเลย ทรงละภัยและความกลาดกลัวได้แล้วดุดดังราชสีปริกสุสามร้อยรูปนี้ ยื่นพระนอมัญชลีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้มีความเลียน อได้ทรงโปรดเหยียดพระบาทออกเถิด Then the venerable Sela, together with his assembly, went to the blessed one, having arranged his upper robe on one shoulder, extending his hands in reverential greetings towards the blessed one, he addressed him with these stanzas. Eight days have passed, all seeing one, since we went to you for refuge. In these seven nights, O blessed one, we have been tamed in your teaching. You are the Buddha, you are the teacher, you are the sage, the conqueror of Mara, having cut off all evil tendencies you have crossed and guided humanity across. You have surmounted all acquisitions. You have removed all the thorns. You are a lion free from clinging. You have abandoned fear and dread. Here these three hundred bhikkhus stand with hands held out in adoration. O hero, extend your feet and let these great beings worship the teacher ภิกษุทั้งหลาย ครั้งนั้น สัตว์ทั้งหกชนิดเหล่านั้น มีที่อาศัย และที่เที่ยวต่างๆกัน ก็ยื้อแย่งฉุดดึงกัน เพื่อจะไปสู่ที่อาศัย และที่เที่ยวของตนของตน งูก็จะเข้าจอมปลวก จระเข้ก็จะลงน้ำ นกก็จะบินขึ้นไปในอากาศ สุนัขกก็จะเข้าบ้าน สุนัขจิ้งจอกก็จะไปป่าช้า และลิงก็จะไปป่า ในการใดแลตีความเป็นไปในภายในของสัตว์ทั้งหกชนิด มีแต่ความเมื่อยล้าแล้ว ในการนั้น มันทั้งหลายก็จะพึงเข้าไปยืนเจ้า นั่งเจ้า นอนเจ้า อยู่ข้างเสาเขื่อน หรือเสาหลักนั่นเอง Suppose because a man would catch six animals with different domains and different feeding grounds and tie them by a strong rope. He would catch a snake, a crocodile, a bird, a dog, a jackal, and a monkey, and tied each by a strong rope. Having done so, he would bind them to a strong post or pillar. Then those six animals, with different domains and different feeding grounds, would each pull in the direction of its own feeding ground and domain. The snake would pull one way, thinking, "Let me enter an ant hill the crocodile would pull another way, thinking, "Let me enter the water." The bird would pull another way, thinking, "Let me fly up into the sky." The dog would pull another way, thinking, "Let me enter a village." The jackal would pull another way, thinking, "Let me enter a carnal ground." The monkey would pull another way, thinking, Let me enter a forest. Now, when these six animals become worn out and fatigued, they would stand close to that post or pillar. They would sit down there. They would lie down there. พิสุทธิ์ทั้งหลายข้อนี้ฉันใดก็ฉันนั้น เธอผู้ใดที่ได้อบรมกระทำไม่มาก ในกายาคตาสติแล้ว ตาก็จะไม่จุดเอาเท่านั้น ไปหารูปที่น่าพอใจ รูปที่ไม่น่าพอใจ ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยง หูก็จะไม่จุดเอาเท่านั้น ไปหาเสียงที่น่าฟัง เสียงที่ไม่น่าฟัง ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยง จมูกก็จะไม่จุดเอาเท่านั้นไปหากลิ่นที่น่าสูดดม กลิ่นที่ไม่น่าสูดดม ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงลิ้นก็จะไม่จุดเอาเธอนั้น ไปหารสที่น่าพอใจรสที่ไม่น่าพอใจ ก็จะไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยง กายก็จะไม่ฉุดเอาเท่านั้น ไปหาสัมผัสที่ยั่วยวนใจ สัมผัสที่ไม่ยั่วยวนใจ ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยง และใจก็จะไม่ฉุดเอาเท่านั้น ไปหาธรรมารมที่ถูกใจ ธรรมารมที่ไม่ถูกใจ ก็ไม่เป็นสิ่งที่เธอรู้สึกอึดอัดขยะขยงฉันนั้นเหมือนกัน พิสุทั้งหลายคำว่า เสาเขื่อนหรือเสาหลักนี้ เป็นคำเรียกแทนชื่อ แห่งกายากตาสติเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ พวกเธอทั้งหลาย พึ่งสำเนียกใจไว้ว่ากายากตาสติ คือการมีสติอยู่ในกายของเราทั้งหลาย จะเป็นสิ่งที่เราอบรมกระทำไม่มาก กระทำให้เป็นดุจยานเครื่องนำไป กระทำไม่เป็นของที่อาศัยได้ เพียรตั้งไว้หนึ่งเนืองเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบ เพียรปรารบสม่ำเสมอด้วยดีพวกเธอทั้งหลายพึงสมีใจด้วยอาการอย่างนี้ so too p i c o u s when one has developed and cultivated mindfulness directed to the body the eye does not pull in the direction of agreeable forms, nor are disagreeable forms repulsive. The ear does not pull in the direction of agreeable sounds, nor are disagreeable sounds repulsive. The nose does not pull in the direction of agreeable odors, nor are disagreeable odors repulsive. The tongue does not pull in the direction of agreeable tastes, nor are disagreeable tastes repulsive. The body does not pull in the direction of agreeable tactile objects, nor are disagreeable tactile objects repulsive. The mind does not pull in the direction of agreeable mental phenomena, nor are disagreeable mental phenomena repulsive. A strong post or pillar, this is a destination for mindfulness directed to the body. Therefore, because you should train yourselves thus, we will develop and cultivate mindfulness directed to the body, make it our vehicle make it our basis, stabilize it, exercise ourselves in it, and fully perfect it. Thus should you train yourselves. Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอน และพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโน วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานี